a la llum del fanalot. Jo aniré a esperar els reis per compartir molta coses, pau i joia a tots els nens. A la llum del fanalot jo aniré a esperar els reis per compartir moltes coses, pau i joia a tots els nens. Quina font Aquí en cofa, todo está dulmit, del centurri, va. Bien, muy bien.